սկսած դեռևս 1988-ի փետրվարից, երբ Սումգայիթի խոշոր արտադրական ձեռնարկություններից մեկի խողովակագլաման գործարանի արտադրամասերում հապշտապ կերպով սրածայր մետաղական ձողեր եւ կտրող այլ գործիքներ էին պատրաստում, նույն ամսվա վերջերին քաղաքի հայ բնակիչների ջարդն ու կոտորածը կազմակերպելու եւ իրականացնելու նպատակով ու չնայած հայ քաղաքացիների թվականակն ավելի քան 3 անգամ պակաս էր, քան ադրբեջանցիներինը, Այնուամենայնիվ, ինչպես քաղաքային, նույնպես եւ հադրամապետական իշխանությունների մտավախությունը շատ ավելի մեծ էր, թե արդյոք իզորու կլինեն զոտ մարդուժի առավելությամբ իրագործել քաղաքի ընդամենը 18000 հայ բնակիչներին սպանդի ենթարկելու իրենց մտադրությունը, որ պայմանավորում էին ազատության պայքարի ելած Արցախայությանը դաս տալու անհրաժեշտությամբ։ Անշուշտ հարկ է արձանագրել, որ այդ մտավախությունը, ինչպես ցույց տվեց ջարդերի բուն ընթացքը, միանգամայն իրատեսական էր։ Մետաղական գործիքներով սպառազեն գազազած ադրբեջանական խառնամբոխի դեմ հանդիման անզեն լինելով հանդերձ Սումգայիցի հայերը ի պատիվ իրենց այնուամենայնիվ կարողացան թեկուս տեղտեղ, բայց այնուամենայնիվ խիզախաբար դիմակայել երկոտանի գիշատիչների հարձակումները, անկամ որ շացել նրանցից ոմանց։ Այլապես քաղաքի հայ խաղաղ բնակիչների շրջանում զոհերի թիվը ոչ թե կտատանվեր պաշտոնապես հայտարարված 27-ի եւ ոչ պաշտոնապես շրջանառվող 700-ի միջև, այլ կչափվեր միանգամից հնգանիշ մեծությամբ։ Դա թե ինչու Բաքում եւ Սումգայիթում առավել կան հրատապ ու պահանջված էր նախապես զինվելու խնդիրը։ Նույնը կրկնվեց Ադրբեջանի մյուս բնակավայրերի եւ հատկապես Բաքվի հայության ժարտերի ժամանակ, երբ իչարս մետաղաձողերի եւ այլ կտրող միջոցների, որոնց առողջությունն ու բազմազանությունն աննախադեպ էին այդ ցեղասպան խորհրդային հանրապետությունում, հայ բնակչության սպանդի գործիքակազմը համալրվեց նաեւ հրազենով, զորամասերից մեծ քանակությամբ արգրաված մարտական հրացաններով ու ինքնաձգերով, պայթուցիկ սարքերով։ Դարձյալ նույն այդ վախի թելադրանքով պայմանավորված Սպառազինվելու այդ հիվանդագին երևույթն առավել հատկանշական էր մանավանդ Արցախի դեմ Բաքվի սանձազերծած պատերազմում, երբ նորաստեղծ ադրբեջանական ազգային բանակի ստորաբաժանումները փոխադարձ պայմանավորվածությամբ տիրանալով այդ հանրապետության տարածքում տեղակայված խորհրդային զորքերի վիթխարի զինապահեսներին կարողացան հանդերձավորվել լիարժեք մարտական գործողությունների վարման համար անհրաժեշտ առանց բացառության բոլոր տեսակի զենք ու զինամթերքով։ Սակայն հանրահայտ ճշմարտությունն է, որ այլ բան է զենք ունենալը, այլ բան նույն այդ զենքը կրող մարդու հոգեկան ու մտավոր վիճակը, Մարտական գործողության ընթացքում նրա արիության ու խիզախության աստիճանը, գումարած դրան մարտական պատրաստության, զենքի կիրառման եւ մարտերի վարման կարողանակության մակարդակը։ Եվ քանի որ այդ որակները կարելի է հաստատապես ասել իսպար, բացակայում էին ադրբեջանական նորաստեղծ բանակում, ուստի Բաքուն նույն այդ պատճառահետևանքային կապով պայմանավորված հայտարար պարտություն կրեց իր իսկ նախաձեռնած պատերազմում, ստիփացնելու Լեռնային Ղարաբաղի հետ հաշտության ուղիներ որոնել, որոնց արդյունքում հակամարտ կողմերի միջև կնքվեց 1994-ի մայիսյան հրադադարը։ Այսօր շուրջ քառորդարյա հերավորությունից մեզ հայերիս համար, ինչպես նաև միջազգային հանրության, այդ թվում առաջին հերթին հակամարտության կարգավորման միջնորդական առաքելության ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության համար բարձեցել բարձը, որ անժամկետ հրադադարի այդ պարագան Ադրբեջանի իշխանություններին օդ ու ջուրի պես խիստ անհրաժեշտ է ոչ թե հիմնախնդրի վերջնական լուծման եւ հակամարտության գոտում տևական խաղաղության հաստատման համար, այլ առավելապես նոր պատերազմի նախապատրաստվելու նպատակով։ Փաստորեն ներկայումս թեկուզև ժամանակի անհամեմատ լայն կտրվածքով Բաքուն իրականացնում է այն, ինչ կատարում էր պատերազմի տարիներին իր իսկ խնդրանքով կայացած կարճաժամկետ զինադատարների ժամանակ, որոնք ամեն անգամ էլ անմիջականորեն խախտում էին, երբ Ադրբեջանի քաղաքական ու ռազմական ղեկավարության ընդունում էր, թե հարկ եղած նախապատրաստական աշխատանքները, զորամասերի տեղաշարժեր ու վերատեղակայումներ, զենքի ու զինամթերքի մատակարարումներ եւ այլն բավարար չափով կատարված են մարտական անվտանգության գործողությունները վերսկսելու համար։ Սակայն ինչպես վկայում է պատերազմի տարեգրությունը, ամեն անգամ էլ Բաքվի խոփը քարին էր դեմ ընկնում, ստիպելով անմիջականորեն Ստեփանակերտից ժամանակավոր զինադադարի նոր ժամկետներ մուրալ։ Գաղտնիք չէ, որ Մայիսյան հրադադարից հետո անցած յուրաքանչյուր օր ու ամիս, իսկ ընդհանուր առմամբ 24 տարի ի վեր Ադրբեջանը հետևականորեն օգտագործում է իր բանակի մարտունակությունը բարձրացնելու եւ արդիական զինատեսակներով այն սպառազինելու համար, դարձյալ վստահ չնելով իր արկա ուժերի ու հնարավորությունների վրա, շարունակելով քրոնիկական դարձած մտավախություն ապրել որ սեփական մարդկային գործոնը, չնայած նրա գերակշռմեծությանը, ի զորու չէ պարտության մատնել փոքրաթիվ եւ հայմատաբար սակավ զինավորված ճշնամուն, այսինքն հայերիս։ Եղավ պահ, իսկ դա ինչպես հայտնի է 2016-ի ապրիլի սկզբներին էր, երբ Բաքվին թվաց թե եկել է վճռական ու լայնածավալ գրոհի ժամը։ Ադրբեջանական բանակը հակեցած է Ռուսաստանից, Իսրայելից, Բելարուսից, Ուկրաինայից գնաց գերարդիական զինատեսակներով, ապահովված մարտական գործողությունների ընթացքում դրանց սպասարկման համար մատակարար երկրների տրամադրած զինվորական մասնագետներով, զորամասերի սպայական ու շարքային կազմը տևական ժամանակ վերապատրաստված էր թուրքական եւ այլազգի ռազմական հրահանգ նահանգիչների ու խորհրդատների մասնակցությամբ անցկացված դասընթացներում ու զինավարժանքներում։ Գումարած դրան կազմավորված էր հատուկ ջոկատայինների մի ամբողջ բրիգադ, որի կազմի մեջ ներգրաված էին ինչպես թուրք, նույնպես եւ այսպես կոչված իսլամական պետության հրոսակախմբերում մարտական փորձություն անցած մեծ թվով գրոհայիններ, այդ թվում ադրբեջանական ազգության ասպատակիչներ, որոնց խոստացված էր ներում շնորհել մարտական գործողությունների հաջողության պարագայում։ Սակայն շնայած բավականաչափ ռազմական գործիքակազմի արկայությանը անփառունակ վախճան ունեցավ Ադրբեջանի նաև ապրիլյան արկածախնդրությունը, ինչի վտանգավոր հետևանքները կանխազգալով ու կանխատեսելով Բաքուն ստիպված եղավ այս անգամ եւս հապշեպորեն հրադադարի միջնորդություն աղերսել Մոսկվայից, ավելի ճիշտ Մոսկվայի միջամտությամբ հաղթող կողմերից, Ստեփանակերտից ու Երևանից։ Արդյոք ապրիլյան խայտարակ պարտությունը ուսանելի դաս եղավ Բաքվի համար։ Հաստատապես հազիվ թե։ Անցած ավելի քան երկու տարում Ադրբեջանի իշխանությունները դարձյալ զանգվածային ոչնչացման նորագույն զինատեսակների անդադրում որոնումների մեջ են, որոնք նրան պետք են հերթական պատերազմի համար եւ որոնց ձերբերմամբ նա ցանկանում է հավասարակշռել Ռուսաստանից Հայաստանի ստացած հերահար հրթիռային Իսկենդեր կայանքների հետ։ Մոսկվան դատելով լրահոսում արկա տեղեկատվությունից Առայժմ կարծես թե ձեռնպահ է մնում Ադրբեջանին համաժե զինատեսակ մատակարարելու հարցում Խնդիրը ամենայն հավանականությամբ մի կողմից ոչ այդ պաշտոնական Երևանի որպես ՀԱՊԿ հիմնադիր անդամի սկզբունքային բացական դիրքորոշման մեջ է, մյուս կողմից Մոսկվա-Բաքու երկխոսության մեջ, կախված Եվրասիական տնտեսական միության մեջ նույնպես ներգրավվելու հարցում վերջինիս դիրքորոշումից։ Բայց քանի որ այն ձգձգվում է տևականորեն, իսկ Բաքուն շտապում է ձեռք բերել համարժեք զինատեսակ, ուստի նրա ընտրությունը կանգ առել բելարուսական տարբերակի 301 մմ տրամաչափի համազարգային կրակի Պոլոնես կոչվող հրթիռային համակարգի վրա։ Վերջինս դատելով լրահոսի տվյալներից ռուսական Իսկենդերին զիջում է հարվածների ճշգրտության խնդրում, բայց ահա գերազանցում է համակարգում տեղադրված հրթիռների քանակով, որ չափվում է համապատասխանաբար 2 եւ 8 հարաբերակցությամբ հարց է ցակում։ Բայց չէ որ Բելարուսը նույնպես ՀԱՊԿ եւ ԵԱՏՄ հիմնադիր անդամ է եւ որպես այդպիսին նույնպես համարում է Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցը։ Այո, այդպես է։ Սակայն ում չհայտնի բելարուսական առաջնորդի Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հարափոփող ու պատեհապաշտ շատաճախ անկանխատեսելի արտաքին քաղաքականությունը որի շրջագծում պետության եւ դաշնակցային անդամակցության շահերը միշտ չէ որ համատեղելի են եւ ցանկացած պահի կարող են տրամագծորեն հակասել, անգամ հակադրվել միմյանց։ մի Արդյունքում կայացել է այն, ինչն անցանկալի է Հայաստանի համար։ Մինսկը պաշտոնապես խոստացել է Պոլոնես կարգի 10 համակարգ մատակարարել Բաքվին, քաշ գիտակցելով, որ պատերազմական գործողությունների վերսկսման դեպքում դրանք Ադրբեջանի կողմից անպայման գործնական կիրառում են ստանալու իր դաշնակցի Հայաստանի իսկ նրա միջոցով Արցախի դեմ։ Եվ ահավասիկ, ինչպես հայտնի է, առաջին կայանքները Մինսկից հասել են Բաքու սպասարկող բելոռուսական անձնակազմերի հետ միասին։ Այնպես որ, եթե Բաքուն ոչերի դրանք կիրառել հայկական կողմերի դեմ, ապա նկատի առնելով, որ այդ համակարգերը սպասարկող մասնագետները Բելարուսից են, կստացվի այնպես, որ Ադրբեջանի տարածից դեպի Հայաստան եւ Արցախ հերահար համազարգերեն իրականացնում ՀԱՊԿ-ի մեր դաշնակից երկրից գործողված զինվորականները։ Մի տեսակ զավեշտական է հնչում, բայց ինչ արած։ Ֆրանսիացիների ասած «Սելավի», այսինքն այսպեսին է կյանքը։ Տվյալ պարագայում միջազգային ու միջպետական անգամ դաշնակցային հարաբերությունների դաշտը, որտեղ եթե ոչ հաջող, ապա երբեմն անխուսափելի նշանաբան է ծառայում ողջախոհ բանականության հետ ոչ մի աղերս չունեցող ինձից հետո թեկուզ ջերհեղեղ անբարոյական սկզբունքը։ Այնուամենայնիվ հարց է ցակում. Ինչ է տալիս Պոլոնես համակարգերի ձերբերումն Ադրբեջանին միայն այն, որ դրանք որոշ չափով բարձրացնում են Ադրբեջանի ընդհանուր առմամբ զինված ուժերի եւ մասնավորապես հրթիռային հրետանային զորքերի հզորությունը եւ ինչի շնորհիվ Ադրբեջանը ցանկանում է սպառազինության որոշակի հավասարակշռություն ստեղծել Հայաստանի հետ։ Նկատի առնելով Իսկենդեր հրթիռային կայանքների արկայությունը հայոց բանակում Բայց ինչպես օրերս նշել Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար, ռազմական փորձագետ Վաղարշակ Հարությունյանը News M-ին տված հարցազրույցում մեջբերում է. «Եթե Բաքուն ծրագրում է Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունները վերսկսել, ապա դրա համար նա այսպես թե այնպես բոլոր անհրաժեշտ միջոցներն ունի, որոնք կարող են ԼՂ ամբողջ խորությամբ թիրախները խոցել։ Իսկ եթե Հայաստանի դեմ, ապա կրկին նրանք միջոցներ ունեն, որոնք տեղակայված են Նախճիվանում եւ հասանելի են դարձնում Հայաստանի տարածքում բոլոր թիրախները։ Մեծ բերման ավարտը։ Մյուս կողմից, քանի որ Հայաստանը եւ Արցախը նույնպես համանման համակարգեր ունեն, ապա Ադրբեջանի կողմից այս պոլոնեզների կիրառման դեպքում Երևանը եւ Ստեփանակերտն ի վիճակի են ի պատասխան խոցել Ադրբեջանի տարածքում գտնվող գործնականում բոլոր թիրախները, ներառել այն օբյեկտները, որոնք Բաքվի համար ռազմավարական եւ տնտեսական նշանակություն ունեն այնպես որ ռազմական գործողությունների վերսկսումը միանգամայն կարող է խափանել Ադրբեջանի տնտեսական ներուժը, ինչում Բաքուն ամենևին շահագրգռված չէ։ Այնպես որ կարելի է համաձայնել Հարությունյանի տեսակետին, թե Բաքվի համար Պոլոնես հերահար կրակի հերթերային համակարգերը պահանջված չեն, քանի որ ուժերի իրական հավասարակշռության վրա այս համակարգը որևէ ազդեցություն չունի։ Ըստ իս տվյալ պարագայում դարձյալ առաջին պլան է մղում նախ այն, որ Բաքուն չնայած հակամարտության խաղաղ կարգավորման վերաբերյալ իր բարձրագույն հավաստիացումներին, շարունակում է հավատարիմ մնալ խնդիրն ուժի կիրառմաբլուծելու անիմաստ ու անհերանկար դիրքորոշմանը։ Այլ կերպ ասած, նա չի ցանկանում գնալ բանակցությունների ու չի ցանկանում լուծել Ղարաբաղյան խնդիրը բանակցությունների միջոցով եւ ապավինում է ռազմական ուժին ապա եթե հաշվի առնենք այն հսկայական ծախսերը, որոնք իրականացնում է Բաքուն ռազմական ոլորտում, ապա միայն դա արդեն իսկ վառ վկայություն է այն բանի, որ Ադրբեջանը հայտարարել է սպառազինությունների մրցավազք։ Նույնը պարտադրելով նաև հայկական կողմերին, Բաքուն այդպիսով փորձում է բացասաբար ազդել Հայաստանի եւ Արցախի տնտեսական առաջընթացի վրա, քանի որ քաշգիտակցում է, որ լարացուցիչ ռազմական ծախսերն ինչպիսի ցաներ անդրադարձ կարող են ունենալ սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի վրա։ Բնականաբար Հայաստանն ու Արցախը ստիպված են արձագանքել ու հնարավորության դեպքում չեզոքացնել առաջացած սպառնալիքը, ապահովելով ռազմական հավասարակշռություն։ Եվ վերջապես դարձյալ ակնհայտ է Բաքվի մտավախության զգացողությունը։ Իսկ եթե հայկական կողմն առաջինը գործարքի հերրհար հրթիռային համակարգերը, պատահական չէ, որ չբավարարվելով բելարուսական համակարգերի ձեռքբերմամբ Բաքուն շարունակում է նոր ավելի հզոր զինատեսակների իր որոնումներն ինչպես եվրոպական երկրներում, մասնավորապես Սլովակիայում ու Չեխիայում, նույնպես է Միջին Արևելքում, կոնկրետ Իսրայելում, երկու ուղություններում էլ զանազան մեխանայությունների գծով շրջանցելով եվրոպական միության սահման անվանված արգելքն Ադրբեջանի զինքի մատակարարման խնդրում, նկատի ունենալով, որ նա պատերազմական վիճակի մեջ է Հայաստանի հետ։ Հատկանշական է, ինչպես հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը Իսրայելի վարչապետի հետ վերջերս Բաքվի Զագուլբա արվարձանային ավանում կայացած համատեղ մամլո ասուլիսում, Ադրբեջանը հրեական պետությունից արդեն գնել է ընդհանուր առմամբ 5 միլիարդ դոլարի սպառազինություն թե ինչպես եւ ինչ ուղակի ու զարտուղի ուղիներով դա արդեն առանձին թեմա է ուշագրավ քրեական ինտրիգներով հակեցած ինչի մասին կփորձեմ խոսել եթերում մեր հաջորդ հանդիպման ժամանակ